Mi smo zbog Islama ovdje. Mi sa Islamom moramo živjeti ovdje. Mi sa Islamom moramo sa ovoga svijeta otići. Mi sa Islamom proživjeni moramo biti. i mi sa islamom na jedna od osmera džennetskih vrata moramo pokušati u džennet ući. Predvodnica islama ili sav islam i nepote islama bilo da se veže za ibadete ili da se veže za muamelate cijelokopni naš život je sažet u jednoj rečenici i koja je prosto proširenog značenja La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah u, ovim, u ovoj proširenoj rečenici je sva naša vjera ovo La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah se mora dobro razumjeti pa nema La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah ako nema znanja Znači da mi kažemo nema drugog Boga sem Allaha Đelešanu, a Muhammed je sallallahu alaihi ve sellem njegov poslanik. To moramo znači znati sa znanjem da je to tako, tu ne smije biti nagađanje. Jer nema la ilaha illallah ako nema znanja, jer je susretno znanju šta? Džehli. Dokle može džahil da dođe ako ne zna ko je Allah subhanahu wa ta'ala? Dokle će stići džahil ko ne zna ko je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. U pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala imat će razne vizije, naravno pogrešne. A i u pogledu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem će isto tako imati razne pogrešne vizije. Pa nema la ilaha illallah, pa nema znanja. I zato se mi razlikujemo od kršćana, koji su u Arabalin, koji su u Zagudi, nemaju znanja im je Bog. Ne znaju kako im se gospodar zove. U tome su podijeljenja, šta onda mislite, u drugim segmentima života. Zato mi muslimani, ako želimo da imamo koristi od la ilaha illallah, moramo sav svoj ovo svjetski život potrošiti da bi se o Allahovoj vjeri podučavali i da bi o Allahovoj vjeri i o Allahu subhanahu wa ta'ala prestao imali. Ta se prestava i to sve znanje nalazi u čitanki koju nisu pisali oni koji mogu da napišu ovako ili inako, nego je to objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači nešto što ne možemo nikako naći primjetbe. Tu je recenzija Allah subhanahu wa ta'ala i u njegovom govoru nema promjene niti u govoru poslanika sallallahu alaihi wa sallam a Kur'an je draga moja braćo Allahov govor koji je sačinjen od 114 sureta u kojima je objašnjen din, a onda je došao sunnet Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme da to, da to pojasni praktično. Pa zato mi znamo kada kažemo definicija sunneta, šta je sunnet? Sunnet je sve ono što je govorio Muhammed sallallahu alaihi ve selleme. Što je radio i što je šutnjom odobrio. odobrio. To je znači prevod Kur'ana. Sunnet je tumačenje Kur'ana. Jer u Kur'anu nigdje nema da klanjamo pet vakat namaza. U Kur'anu nema objašnjeni propisi mnogi koji, me, koji se mi danas držimo. Nego imaju načela koja je postavio Allah subhanahu wa ta'ala, a onda je poslao tumača tog svog pravilnika I to Gustava Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme koji treba da protumači šta u šerijatskom zakonu stoji. Kako se obhodimo prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kako prema njegovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, kako prema starijim ljudima, kako prema svojim očevima, kako prema vjernicima, kako prema nevjernicima, kako živimo, kako poslujemo, kako ibadetimo, kako umiremo, Sve je tu objašnjeno. I zbog toga, kao što u dunjaluškim stvarima, za svaku mašinu, za svaki stroj, za svaku nauku ima nekakav priručnik i ljudi moraju da dobiju verifikaciju, da dobiju napismeno da su pametni u pogledu toga. I onda oni to sami kažu, mi smo veka ili mi smo inženjeri ili mi smo doktori pa onda tamo nekakve još do specializacije i tako dalje i tako dalje. E tako je u islamu, samo što je islam najpreći. Zato što ti ovo sve ostalo dunjavuka, što budeš dobro absorbirao na dunjavuku i dobro razumio, to ti koristi samo za ovaj dunjavuk. Pa ako si bio dobar zidar, ne čita život zidar. To je u mjesecu jednom, ili kad se do, sezona dođe. Ako si pilot, ne voziš svaki dan. Ili ne voziš čitav život. I to je ugrančenje. Ali ti vjera treba svaku minutu. Treba ti čitav život. I ne možeš na onaj svijet bez te vjere. Pa zbog toga je taj imun bitan. I zbog toga muslimani danas su džahili pa i može tako prodavati smeće u svom nekakvom celofanu. I vidimo da je to tako i vidimo da se sinovi majmuna i svinja, oni koji jedu svinje i oni koji smatraju da je, da je stvorio majmun, da su od majmuna došli preko Darwinove teorije, oni danas su čuvari muslimana, oni su danas ti koji usmjeravaju muslimane zašto? Zato što su ovi džahili nisu uzeli Allaha subhanahu wa ta'ala za svog gospodara, nisu zadovoljni Allahom gospodarom, Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem poslanikom, islamom, dinom, a robovat se nekom je mora i smo stvoreni. Ako nema znanja, kako će onda biti jeki? Kako će čovjek biti ubijeđen? Jer u našoj vjeri ima puno gajbijata, Ima puno stvari u koje moramo vjerovati, a ne vidimo ih. I to moramo biti ubijeđeni. Da postoji džennet, da postoji džehennem, da postoji sudni dan, da će biti pita za svaki, za pomišljeno, a kamo li zakazano. E kada čovjek ima znanje, onda će mu doći ubijeđenje, pa će biti ubijeđen u islam. A suprotno ubijeđenju šta je? Sumnja. Zato smo mi danas balvan koji ima na sebi milijarde sumnji. I vidimo iz našeg govora, vidimo iz naših razmišljanja da smo da je u nas osnova sumnja, nije jekin. A ne može se biti musliman bez jekina, bez ubjeđenja u Allaha subhanahu wa ta'ala, naše gospodara. Ako ima jekin, onda će doći na trećem mjestu Al-Kubur, da će to biti prihvaćeno. Da što god budemo radili, znači radimo sa znanjem i sa ubjeđenjem, pa će to biti na Makubur, neće biti Mardur, neće biti odbijeno. A nama je bitno kad već nešto radimo za Allaha subhanahu wa ta'ala, što Allah primi da nam to ne odbije. Najbolji su među nama tako postupali Ibrahim a.s. koji je napravio kjavu prema kojoj ćemo se okretati do sudnjega dana. Kaže Rabbana taqatel minna inneke ente samim alim wa tub alejna inneke ente tawabur rahim. Gospodaru, ukabuli ovo od mene. Sve uradio po Kur'anu i sunnetu. Znači po objavi. Ništa nije uradio po svom nahođenju. Potpuno znači sa znanjem i potpuno sa ubjeđenjem, ali on moli Allaha subhanahu wa ta'ala da to Allah primi. Jer ako Allah ne primi, a kako će Allah primiti ako tu ima, ako su tu znači sumnje koje Allah subhanahu wa ta'ala dozvoljava. Nakon toga mora biti prihvatanje. A ne prijat da čovjek prihvata la ilaha illallah i sve što je došlo od Islama. Mi danas smo kao novi Benu Israeli, Ono što nam paše, to mi bi nekako da uzmemo. A ono što nam ne paše, to mi nekako i protumašimo ili svjesno ostavljamo. A da tu minune bi bao bil kitabi, o tek furune bi bao. A ne smije se u jedan dio knjige vjerovati, a drugi odbacivati. Ovo je kompletan din, kompletan paket. I bilo šta iz ovoga dina, jedan hard kad bi te Kur'ana falio, ti si poizvao muslimin nevjednik. Pa zbog toga moraš biti onaj koji prihvata. A suprotno prihvatanju je, prihvatanju je, znači, odbijanje. Da prihvatiš nama, da prihvatiš post, da prihvatiš ostavljanje grijeha i da nemaš u tome rata. Kogod ima sumnji da grijehe ne treba ostaviti, znači on nije spreman da prihvati On nije, znači, prije toga, njegova su mnoga djela upitna. On sumlja, on nema znanja, sve je to lančano, povezano. I <clears throat> zbog toga onaj ko ima znanje, i ko ima jefin, i ko hoće nam ova djela primi, ovo se pokori šerijatu. Je li sam nešto zabranio? Pa zamislite, draga moja braća, zašto nam je Allah subhanahu wa ta'ala naveo primjer Ibrahima alaih salatu wa salam i njegova sina Ismaila, ti ne možeš ostaviti mali porok. Ne možeš da ustanoviš kod sebe din kako treba, a zamisli onda da trebaš svoga sina toga budiš namonočno i maziš da ga trebaš u kurban zakljati. Samo razmisli o tome. Pogledajte tog nivoa. Još ovdje se dešava objava u snu a tebi su svi dokazi pred tebom java i ništa nije san. A ti se dvomiš i nećeš. I hoćeš da ponovo budeš na vjeri Ibrahima, ali se da tvoj sran. I hoće da ti Allah Đelešanu primi tvoju vjeru. A nisi spreman da ostaviš radi Allaha subhanahu wa ta'ala ono što je Allah zabranio u čemu nikakva hajra nema. Jer ne bi Allah subhanahu wa ta'ala naš plemeniti gospodar nama nešto zabranio u čemu je, u čemu je dobro. Pa uzmi bilo koji grije, uzmi bilo koji porok. Zašto ga Allah zabranio? Zašto je Allah zabranio gibe? Pa to ruši jedno društvo. To je neiskrenost. To nije ljudskost, to nije hrabrost. Pričati o čovjeku, a njega nema tu. Budi muško, pa mu pokucaj na vrata i kaži ovo ti ne valja, boj se Allaha Đelešanu. A nemoj iza leđa. Ovo je samo jedan primjer svaki je gdje je takav. Jesi krmka. Životinju koja je sama po sebi nečista. Koja jede i svoj i tuđi nečaste. I svoje i tuđe rođenče. Allah ga zabranjuje zato što u tome nema hajra. Nego naprotiv, oni koji ne vjeruju Allah, a šanu, a vjeruju u medicinu, oni kažu da je to opasno. Pa zbog toga ovo su sve povezani lanci ili karike da bi imali koristi od la ilaha illallah. Muhammedu Rasulullah. A nakon toga dolazi peti, peti jako bitan šart. Jedan od najbitnijih šartova, a to je al-ihlas. A to je iskrenost, mi tako prevodimo. Ali bolje ćemo razumjeti kada kažemo da je suprotno ihlasu šta? Širk. Znači čovjek se mora boriti Zato je prvo negacija la ilaha illallah. Prvo znači negacija da ne moraš sve ti titreve napraviti. Zajga se očistiti fizički i psihički i onda kazati ima samo Allah i uzeti od Allaha što je Allah naredio, a ostaviti što je Allah zabranio. Kaže poslanik kada je salatu wasalam Akhfafu ma akhafu alaikum ašetu na asfaru. Kile ma šeptu l'esbabu ja Rasulullah, kale al-bijar. Onoga čega se najviše boji, tako mi prevodimo, ono što je najteže za primijetiti, kaže poslanik ali se da po sram, to je tajni širk, ili to je mali širk. Pa kažu ashabi, šta je to mali širk? O Allaho, poslaniće, kaže al-bijar. Prikazivanje. Da se čovjek nekim ibadetom, udvara nekom drugom mimo seba Allaha subhanahu wa ta'ala. Jesmo li mi od ovoga lišeni? Jesmo li mi svoja srca od ovoga izliječeni? Neće Allah subhanahu wa ta'ala primiti osim ono što je potpuno za Allaha. Ono što je u ime Allaha, samo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i ne 99%, nego 100%. Allah će to samo primiti. Jer Allah kaže u negaciji. U ama umiru, nije im naređeno. E da vidimo šta je naređeno. U ama umiru illa, illa li abudullah evo sredstvina na hodin. Nije im naređeno puno. Ali ono što im je naređeno jeste da to Allahu subhanahu wa ta'ala učinu muhlisina lehu din iskreno mu ispovjedajući čistu vjeru u kojoj nema nikakvih primjesa, jer mali širk je najveći grije koji može postojati. Samo je u njemu izlaz što nije čovjek još postao nevijednik. A on nikako nije mali grije, nego je to veliki grije. Opasni od svi veliki grija ako se spominju, kao što je alkohol zinaluk, kamata i tome slično. Zato ko čini male širkijate, teško će se on sačuvati velikog širka. To je Amidžić od velikog širka i to je samo pitanje vremena kada će takav zapucati na vrata sihrbaza i povjerovati mu da on nešto zna. I da će takav dati ljubav nevjerniku protiv vjernika i da će takav ostaviti nešto od islama ili učiniti ono što čovjeka izvodi da nas Allah sačuva i dina. Pa zbog toga, draga moja braćo, i hlas, zato je sura ali je hlas, kuru Allahu a'ad, ima takvu težinu, da onaj ko prouči tri puta kuru Allahu a'ad, kao da je proučio čita Kur'an. Znači jednom kuru Allahu a'ad, kod Allaha subhanahu wa ta'ala je trećina Kur'ana. Zašto je to? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala tu upozorio sve i židove, i kršćane, i mušike, da je samo Allah jedan. Da se ne smije Allahu pripisivati drug. Da se Allah subhanahu wa ta'ala samo mora obožavati. I zbog toga mi u svakom ibadetu moramo imati iskren nijet. I zato je ihlas vezan za srce. To je tajni ibadet, pa još teže ga ostvariti, a nakon toga još teže ga od, od, očuvati, jer se on često more pokvariti. To nije opitljivo. Pa zbog toga se ihlas mora se za njega puno truda uložiti. Da čovjek bude, kada nešto radi, da samo hoće Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. I zato su učenjaci kazali kako napraviti razliku da čovjek sam zna da li je onaj koji ima rija da se prikaziva ljudima ili to nima. Jer neki kažu, ako ja nešto radim pred ljudima, onda je to bolje da ostavim da me ne bi upatla rija. Pa kažu učenjaci, ako pred ljudima tako klanjaš i tako postiš i tako i badatiš, a tako isto radiš u najmanju ruku tako. Ako nemaš snage bolje od toga, bar tako kada si sam, to je dokaz da je to iskreno u ima Allah subhanahu wa ta'ala. I ovo je parametar da se mi možemo sami izmjeriti. Jesmo li iskreni? Imamo li ihlas? Ili se nekome udvaramo? A od toga pa koristi neće biti. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže i kada izložimo njihova djela na sunnje medanu ko će Allah habaj nadzura i pretvorimo im prašinu zbog čega? Zato što su ukadali to nečim drugim što nije ihlas. A kazali smo da je suprotno ihlasu širk. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da sačuva nas i naš umbe širka i skrivenog a kamo li malo, a kamo li veliko, jer uzvišeni kaže Ibn Allah, la javuzbilo jušeke bi, po javuzbilo na dune dani kjeri me ješa, nikom Allah širka oprostiti neće. I Allahu je rečanje, zaista istina. Nije ga oprostio Abdullahu poslanikom babi, nije ga oprostio Amini poslanikovoj majki, nije ga oprostio Azanu, Ibrahimovom babi, nije ga oprostio Lutovoj ženi i Nuhovoj ženi, nije ga oprostio duhovom sinu, neće ga oprostiti ni Hasini Husi, Rate bedirati halkillah, nema promjene u Allahovom sistemu. Zalike dinul qayyim, ovo je vjera. Walakin aksara nasi la ya'lamun. Ali ljudi ne znaju šta je vjera. Oni su džahili, misle da je ovo fin, da ovo nije din. Misle da je ovo cina pa sad mogu ovakav izgledati, a sutra mogu onakav. Ovo je din, uzmi ili ostavi. Da je to bilo samo puko izgovaranje, što bi se provalio Ebu Leheb? On je bio Aniđa poslanika, ali sam, iz Kurejš plemena, najboljeg plemena. Da je to samo bilo riječ, kaže se i tako. Što bi se žaba ljudi zavarali, ali su oni dobro razumjeli da ta riječ ima za sebom vuče jake šartove bez koji ta riječ sam izgovor nema od njega koristi. A kulu kao li hada ostavila li olekom fastavfi ruhu innehu huva lakoru rahim wa ahiru da'avana alhamdulillahi rabbi alamin. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Draga moja Dašo, kada pogledamo stanje našeg umeta danas, vidimo da je prioritet svi prioriteta da se o ovome govori, Neka nas potuže kako god hoće. Neka nam daju nadimke kako god hoće. Mi nemamo ni 13 predavanja o la ilaha illallah, kamo ni 13 godina sjedenja na etahijatu. I zato nam se svašta dešava. Zato nam se dešava da nas predvode nekakvi ljudi. I gledam sinoć, znali ti nekakva emisija, odgovorite narodu, i na etapi je bila islamska zajednica. Kamo sreće da je ona islamska zajednica. Islamska zajednica je zaista lijepo ime i prezime, ali narod se smijava na one koji predvode islamsku zajednicu, zove žena i kaže, ja imam svježe račune, da ne smijem umrijeti ako ne budem imala tri hiljada baraka. Drugi zove i kaže, izgleda je to zajednica, dobrog plasmana, da se dobro čovjek ustoliči i odasle još na, znači da to bude otkošna daska, baš da te baci na veće stepene. Ko se ovdje brine o dinu? I zamislite, ko priča, a ne mogu nikako, na kraju je, znači, vlasatul kaur, moraju se dotaći vehabija. I čovjek priča koji je znači pravi sekularista, filozof. On priča kostove Habije i kaže, znate, to je jedan problem u društvu. Čovjek ima dva sina i ima dvije snahe, jedna ulazi pred svekra, druga ne smije. Po kojoj je ovo vjeri? Gdje ovo ima kod takozvani Vehabija? Zar nije svekar kao otac? kod ovih ovdje naroda kad često uradi sa strahom što i komšija zna uraditi ili kamionđija. I često se dešava ono što je najružnije da se čuje, jer muslimanima je nepoznat nemoral. I ako se dešava, to se dešava samo u iznimnim slučajima. A nadirula hukme lehu, a na pojedincima se ne prvi pravilo. Govori na pamet govore bez znanja. A hoće s druge strane da zaštite bosanski islam. Postavlja se pitanje, ima li više islama ili je samo jedan islam kod Allaha subhanahu wa ta'ala koji se zove inne dine inda Allah ili islam. Jedino kod Allaha je Allahov islam. Nema bosanski islam, nema moj svoj islam, nema evropski ili arapski ili turski islam ima islam iz Kur'ana i sunneta. Kako nisu normalni ili razumom obdareni? Zamislite da ti, tako zvani, veliki papagaji, pametnjakovići, koji se brinu pod narodnim znacima za prosperitet islama na ovim prostorima, Zamislite da im dođe neko sa druge strane pa im počne tumačiti njihova neka pravila koja su oni postavili. A zamislite kako se onda Islam ljuti koga objavio Allah subhanahu wa ta'ala kada ljudi hoće taj lijepi Islam. Evo ovoga lijepog Islama. Evo bosanskog Islama, čuli ste neki dan šta reče predsjednik Hrvatske ovdje ovaj da živi. Njemu smeta što u njegove blizinima puno muslimana. Kamo sreće da je u pravu Da ima puno muslimana u njegovoj blizini, njemu bi dobro bilo. Ali mi njemu ne pašemo ni ovakvi kakvi jesmo. Jer to je samo još jedno potvrda riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Malo nam se stipe mjesec prodo. Pa smo misli ovaj što dođe, ovaj će se bolje prodati. Ali Kur'an ne da da se ljudi prodaju. Kaže, volem tarda ankel jehudu, nikad sama židovi, volem nasara ni kršćani, neće zadovoljni biti. A sad se tebi amiletahum, dok njihov din ne prihatite, dok ne budete i vi vlasti na kvadrat, dok ne budete i vi ono što je Allah prokleo ili u zabudu odbeo. pa zbog toga gdje je izlaz iz sve ove, ove nezavidne situacije, da se ljudi vrate na la ilaha ila Allah, da robuju Allahu subhanahu wa ta'ala, muhrisine lahu din, a da ne čine širka Allahu subhanahu wa ta'ala, sljedeći, sljedeći nekakve organizacije ili nekakva udruženja koja se najviše bave sa mrtvima, dobro je rekla ova sadajka, i to je rekla tako lijepo, bez nikakvog opterećenja, Ovo je din koji treba da spašava ljude. Ovaj din čak da je zeka predjedniku da ga privuče i da mu omili islam. A ovaj din ne smije nikada da bude teret ljudima. Ovo je din olakšanja, ovo je din ul a nije din ul usr. Ovo je vjera lahkoće i blagostanja, a nije vjera tereta. Ali je vjera tereta onome ko je džahil, onome ko sumlja, onome ko Allah zna u svojih djela pravo koristi neće imati, onaj ko nije spreman da o islamu govori kako je Allah zapovidio, nego mi hoćemo jedan sekularistički islam, a kako li da onda bude spreman, da bude iskren, Allah nam je naredio da se drugi u nas u pozitivnom smislu gledaju. Rabbena hebbena min ezvažina, vodurrijatina kurvete a'jun, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Gospodaru naš, daj nam u ženama našim i djeci našoj čestitost, da se oko naše smiri i daj da se drugi u nas u pozitivnom smislu gledaju. Zašto će hršćani ostaviti hršćanstvo? Zašto će židovi ostaviti židovstvo? Zašto će sina valiti u islam? Zato što islam plijeni, pa zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo iskreni, da živimo za islam, قد نجيب الإسلام اللهم أعز الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم وحد صفوفهم اللهم ارفع رايتهم اللهم اجعلنا منه ولا تجعلنا من القاعدين اللهم ارحم قتل المجاهدين اللهم اجعلهم شهداء عندك في فردوس الاعلى يا رب العالمين اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابته اللهم ردنا وانقشناك إلى الإسلام ردا جميلا اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإسلام وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الموحدين وجعلنا لنا أنصار لهذا الدين